you have to have ไป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็รียกวามีคำกกหประชาชนทั้งหลายนมาต้อนรับไป็นการนมีคนมาแสดงความชื่นชมแต่บางคนก็ติดไปนะไปไปบางคนก็ไปบาง ชื่อใจมันก็ลงมองเออนี่แหละมันคือความจริงของชีวิตเมื่อเราดีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงเมื่อมาถึงจุดที่สูงสุดของชีวิตได้ตำแหน่งมีฐานะสูงในราชการในหาชีพการงานมันก็มีการเราขึ้นเขานะขึ้นยอเขาที่สุดแล้วก็ต้องลงจากเขาจะไม่ยอมลงจากเขา สุขที่สิบเก้าสามสิบคนที่มาลงงานเรื่องนี้เรื่องอำลานะมีน้อยมากเลยก็เจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่แล้วก็ทำแต่สิ่งสารสนเทศเรืองคุณงไม่ให้มาเป็นคนต้องคนทำงานลูกน้องก็ไม่ชอบนะครับ พอถึงวันี้ออกมาเมื่นนีไหลมาได้รม้แต่ลูกน้องคนสิทกก็มาแบบประเดี๋ยวประดับเพราะอะไรครพราะว่านทำงลูกน้องคนสิทก็ไปหาเจ้านายคนใหม่ไปหาหมออกคนใหม่หาทางเป็นตัวแจ้งพอเรื่องคนำงานแล้วก็ไม่มีใครสนใจเสร็จงานเลี้ยงกัน กลับบ้านที่างเงาๆนจำใจไม่ได้กลับบ้านคนเดียวต้องขอร้องลุงน้องให้มาช่วยส่งที่บ้านแล้วก็น่าสงสารคนที่มีลูกน้องบริษัทก็เรีกว่าแอร์บอดูมาจริงมันมากไม่มีใครสนใจ หลายคนจะบอกว่าหลายคนก็บอกว่าดีนะก็เสียแล้วเนี่ยมันจะได้มีเวลาพักบางคนบอกว่าต่อไปนี้ก็จะได้วางงานการแต่หลายคนเนี่ยวางยากแล้วก็แบ่งยากไปยึดไปแบ่งยากนี่ก็เลยไม่มีความสุขสัก ไดู้จากในการทำความดีในการสร้างูุศลในการที่จะฝึกจิตฝึกใจให้มันมีความสงบเย็นอันนี้มันจะเป็นโอกาสที่ดีมากจะไปมองว่านี่รวมเป็าการที่จะประสบแต่ความสุข ถึงจะสูงสุดของชีวิตราชการแต่ว่าไม่ได้เจอความสุขเป็นต้มีลาภเยอะแต่ความสุขไม่พอถ้าเกิดมาทีเนี่ยนะจะน้อยกว่าจะตายก็ต้องไปเจอความสงบบ้างสงบได้ด้วยการทำความดีสร้างสร้างกุศลแล้วก็ฝึกจิตให้เห็นความจริงเห็นสัจธรรมแล้วคนเราได้เห็นสัจธรรมแล้วเนี่ยมันช่วย มันก็จะยุติธรรมอายุเป็นชีวิตสามลงได้ตอนนี้คนที่เกษียณราชการที่สนแล้วก็เรียว่ากำลังอยู่ในชีวิตสามลงจากหน้าที่ลงจากตำแหน่งลงจากงานการกำลังชาก็ลดลงด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรายังศึกษความจริงนะว่ามีธำศึกษาปฏิบัติธรรมมาเนี่ยมันก็ไม่ถึงไม่ร้อนนะก็ทำใจได้ยอมรับความเสื่อมความ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนแบบนีนะวาอที่บอกชีนี่มันมีแต่ช่ที่จะลงไปเรอยๆ่อังความทำลำบากชาทั้านะทังยศศกดิ์อัครธแม้กระทั่งเงินทองไร้น้แต่คนเรานี่ยถ้าว่าไม่มีธรรมะมันจะถูกกับชีวิตการ ที่เราไม่เห็นความจริงจึรียว่ายัไม่มีธรรมะนะรู้ตัวสมบูรณว่าธรรมะของะตามที่เรียนแต่ความจริงความจริงก็ต้องทำความจริงก็ต้องเห็นคางเกิากความไม่เที่ยงของชีวิตของสงที่เนี่ยมีเกิก็ต้องมีมีรับต้องเสืรับมีเเสื่อมรัที่ถ้มีธความจริงเนี่ยมันช่น สวนคนบริษัทบริวารความร้อนเลยนะตอนที่มีคนความร้อนตอนไม่เป็นหนึ่งเสมอมีคนที่ไมีที่เขาไม่ได้มาชื่นชมที่แหนก็ไดเขาไม่ได้มาดักแล้วแต่ที่เขามาทำนี่เพราะว่าเราเนี่ยได้เรามันมันงนักงันต้องไปถ้าคิดได้ตั้งแต่แรกเนี่ยพอถึงเวลา vô sinh chẳng qua chỉ là người cầm băng để người băng kính chẳng qua là chỉ cái sự này luôn này là yên tâm chạy về lại chạy về lại yên tâm chẳng qua vì sao cũng sao cũng sôi là có lúc chạy hay những thằng nào để băng kính nó chưa gọi là gì mình mình mình tao phải phải cho mình đó khoa học tuyệt vọng của cái tấm ảnh như là còn nó vẫn sao cũng sẽ theo รัฐานจะสูญหายไปกำลังของชาติจะลดลงจะเจ็บจะป่วยยังไงแม้กระทั่งมันจะเกิดความตายความยุ่งได้รับกับความจริงได้ใจไม่สงบเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ถึงว่านี่เปนช่วงเวลาที่เราเหนื่อยอยู่นะอันนี้ก็พูดไป่รู้มันควรจะไม่ใช่สิ่งนี้นะอันนี้เป็นสามเป็นออกข้าไม่ได้กินน่เะ ว่าเดี่ยวมันต้องลงแล้วถ้าลงแล้วจะทำให้เป็นทามบ้านเจ้ามือญาติเป็นทุกข์แต่ถ้าว่าเด็กมันจะลงร่างกายมันจะลงกำลังมันจะลงแต่จิตใจมัสามารถยืดได้มันเม่นธรรมะถึงเวลาป่วยเวลาตายก็ก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานเอาลก็เตรียมรับก่อนวิชิตามปฏิตามดูว่า